baixamos a música de Pazos de Merexo para saudar e felicitar ao noso compañeiro, colega Armando, moi boa tarde. Moi boa tarde, moi boa tarde. Parabéns e eh, felicitacións eh... porque teño entendido que estás de, de celebración, non? Sí, estamos así, todo de celebración. Pero sabes onde estou? Non. Pois polo cas paseo de Castel de Fels. Vaya, pois é unha zona bonita, é unha zona sí, sí. agradable e ao mesmo tempo pois Estamos dando, estamos dando sol, moi ben. Acabamos de comer unha paella e eh, pulpo e eh, croquetas e eh, calamares. Pa Saltaba un can. Paella non para ti, non? <laughs> sí. <laughs> moi ben, moi ben, pois eso, celebración. Estábamos nun, nun restaurante que lle chaman a Casa Gallega. Pois debe ser dun tal Nilo. Sí, sí, xa ah, sei. No, no, non, chamase Ramón. Ramón, sí, sí. Sí. Está precisamente eh, eh, o carón dun dun dun, dun Sí, sí, sí. Dun, Está o carón dese que dixaches ti. Dun cruce. Sí. sí, casi casi casi tocando un un pequeno, non sei, dan, dam sí. unha impresión de que, que está tocando o, o, unha o, Está no paseo marítimo. Pas, sí. E eh, está aí, pois, aí eh, onde, se, onde está toda a movida. Un pase de peatos, casi. Eh, sí, señor. <laughs> bueno, bueno, que, que, que disfrutaxe, que ademais con boa compañía seguro tamén. Sí, sí, sí, sí. Vale, pois pues alegrome moito. Éramos, éramos catro, moi ben atendidos, moi ben, bueno, mm. Eh, todo, unha, todo unha, unha beleza vale, vexo, vale. Que o, vexo que o programa vai en popa. É moi intenso, moi intenso. Isto hoxe <laughs> foi, foi bastante intenso polo feito de que mm, comezamos con unha unha escritora, depois seguimos con un xerente dun hotel ali na Costa da Morte, eh, ah. fal, falamos con Xurxo, primeiro con Xeso Durán, que é o, eh, ah, o, sí. o sabes, aquel que, que nos mandou o seu disco Ascensión. Sí. Eh, eh, e despois pois eh, agora acabamos de falar con Xurxo Souto que é un placer, unha unha ledicia bueno. falar con el, posto que eh, Eh, además, xo, é, vamos, unha, beleza de home. Unha lección de, de, de, de, de información e de historia con respecto a Pazos de Merexo que precisamente eh, o lunes sí. van a facerlle unha homenaxe a, a él ali en, eh, no hotel Bela Fisterra, dese de tal forma que, que, que falamos con él. Eh, e eh, de verdad que, bueno, pues intenso, sí, sí. pero pero interesante. Eu, mira, dende de, de, de Suiza volve a falarnos o noso amigo mm, Máximo, Máximo dalle felicitacións tamén a, a a Armando, pois eso, xa sabes que, que te siguen sí, <laughs> sí, sí, síguenos todos eh. gracias a Dios o que é sempre en Galicia como galegos no vais vai vento en popa É, eh, home, claro, que te iba a dicir? Porque, mira, é, eh, é que, mira, somos os mellores, ya está. <laughs> Moitas gracias. Por lo menos, no, ainda que non teñamos abuela, por lo menos sabemos facelo, non? <laughs> claro. <laughs> Moitas gracias. Moitas gracias, Armando. Bueno, que quería che comentar unha cousa. Mm, xa has preparado cousas para o, o xoves que ven, que teño entendido con que querías falar con alguén dun, da, da, dunha cousa con respecto a, a, a como se chama eso que, que me comentaste en outro momento con eh, mm, da Ribeira mm, de Lide de, do, do Viño Albariño, me parece, unha rapaza que, que ten... Ah, sí, ah, sí, sí, sí, sí, ca, ca, que onóloga e todo eso, que ao final non pudemos falar con ela. Ajá, ajá. Pois sí, te, xa tiño preparado máis ou menos. Vexo que tamén falaches ca, Antía, non? Mm, Antía Yáñez, sí. Antía Yáñez, sí, sí, Sí. O que, o que, a, a que mm, sabes que lle recomendei a, a Formoso, porque Formoso parece ser que fai moitísimos eventos culturais importantes ali eh, na, na Costa da Morte, pero en, precisamente en Fisterra e en Muxía. entonces comentelle que Antía Muiños, aquela que falamos, sí, que, que, que, sí, sí, sí. que que canta unha peza de música con con con Xavier Díaz. Con Xavier Díaz, pois tamén quedoulle dice, eu coñezo, é eh, filla dun alcalde, non sei que. Bueno, pois encantado, dice, pois unha boa suxerencia, ten verdade que tenemos que falar tamén con el Antía Muiño, sabes? Sí, sí. Porque é que eu ando detrás a se podo encontrala, porque si é Antía Muiños. Sí, sí. Que que queremos outros falar con ela, mm. penso que traballa na televisión de Galicia ou na radio. Non o sei. Se, mm, sí, sí. Xa, ver, xa o, miraremos, xa miraremos a ver como sí, somos sí. capaces de contactar. O, xo, o, o, o xoves xa xo comento, xa, xa miramos máis ou menos. Uh -huh. Bueno, bueno, pois pues, eh, que, que desexamos que sigas celebrando eh, que, sí. que o pases ben que, que non queremos incomodarte, hombre o que queríamos Nada. era felicitarte en antena para que saiban a xente, se xente que, que bueno que... Nada, que mira o que, os, os que van a falar contigo ahora vouche pasar a unha persona que se chama Maribel Casabella hmm, Pois pues era hora de que algunha vez a conheceramos <laughs> Sí, vala coñecer por voz Vale <laughs> Ahora xa paso. Muy ben. Julio Cousido, meu compañeiro. Oi, hola Julio. Hola, moi, moi boa tarde, benvida. Por <laughs> certo, agradecerche, agradecerche que, que estés aí felicitando ao noso compañeiro, ao noso colega, eh, eh sí. facéndolle unha boa compañía e ao mesmo tempo disfrutando dun bo xantar, según me dixo. Pois pues sí, seu, eh, la verdad que sí. Eh, moi buena comida e moi buena compañía. Alégrome moitísimo, sí. de verdade, que dixo que, que non era de solos, que, que, que estades ben acompañados, logo entón. Sí, sí, sí, estamos acompañados, sí. Moi ben. E agora un paseo de, de, de repouso do, despois do xantar, non? <laughs> sí, a la orilla del mar, e bueno, en, tomando el soro un pouquín e, por aquí bueno. paseando pola orilla do mar en Castelldefels. Recibindo mm, menos contaminación menos contaminación da que hai por aquí na, na cidade. Sí, pero non te creas, hai hai bastante xente e eso, pero bueno, hmm. eh, estamos moi ben. Hai distancia suficiente para poder pasear, non? Sí, sí, sí, sí. E <laughs> ademais é unha zona que, que paga a pena pasear por ela porque sí, eh, sí eh, bueno, ahora estamos no centro do, do, paseo marítimo e eso hai moito tormenta así, pero hai flores, ah, hai claro. Oye, un paisaje moi bonito. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues agora un, un, un chupito de final para, para antes de, de, de acabar a, a xuntanza e eh, celebrar, seguir celebrando. Pois moitísimas gracias, Julio. Veña, unha aperta un grande, abrazo, Maribel. Un, aperta... un abrazo e saludos. Moita, unha aperta moi grande, Maribel. Veña. Igualmente. Veña. Chao, chao. Hasta logo. Unha... Bueno, pois pues nada, xa coñeciche polo voz. <laughs> sí, sí. Moi ben, moi ben. Bueno, que que sigas disfrutando. Pois pues seguiremos disfrutando e nada que os ointes que nos sigan escuitando, que non deixen de escuitar sempre en Galicia como galegos novais. Vale. Eh, un aperto moi forte a todos eles e, en fin, que sigan así de felices e de contentos. Moi ben, graciñas, Armando. Vale. Hoxe non teremos te, non teremos a posibilidade de poder escoitar a, a Xulio Simón nin a Fernanda porque te, teño ocupación. Fernanda está te, ten hoxe precisamente unha, un evento, pero ah. e, e Xulio tamén tiña que de, de, desplazarse ah. precisamente a Coruña, pero pero despois ao final tenemos a, a colaboración do noso Óscar, do noso correspondente na Costa da Morte, ah, pois ah, que el díxonos que ao final porque estaba estaba nun evento nun, nunha ah. nunha celebración mm. deportiva e entonces pues, Ah, moi ben, eh, estupendo. Mm, sí, señor. Sí. Eso, que sigas disfrutando Armando, hasta outro vale, momento. Vale, pois pues, nada. Unha aperta para todos, eh, como non, para ti e para Kiko. Moi ben. Hasta Hasta xoves, veña. Hasta xoves. Veña. Música para despedir a Armando. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel Chama-se barriga verde, ululú, e a Isabel. Oh, o quarto é un misterio, es un mundo pequenino. E tem de color, e ternura aluminio. Oh, o quarto es una ilha, no pasto mar da cidade, o porto luxo da intimidade Teño bonecos de goma De cartón e de papel Chamanse barriga verde Ululú e tia Isabel Teño bonecos de goma De cartón e de papel Chamanse barriga verde Bululú e tia Isabel su barriga verde, ululú eta ezaber. Teño bonecos de goma, de cartón y de papel. Llaman su barriga verde, ululú eta ezaber. Onde quarta una illa, no basto mar da cidade, un porto de maravilla, refugio da intimidade.